predavanje pa da ne bi došlo do pometnje vraćamo se od 71 تشك 68 تشكة واعلم أنه ينبغي للعبد أن تسحبه الشفقة أبدا ما سحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع, أن لا يقطع رجاءه عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنب Znaj da treba rob da ima neprestano strah i nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost sve dok bude na dunjaluku jer ne zna na čemu će umrijeti i na čemu će biti njegov završetak i kako će srusesti Allah subhanahu wa ta'ala pa makar radio svaki hajr kao što s druge strane treba čovjek koji se ogriješio prema sebi, imati nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost prilikom smrti, da ima lijepo mišljenje o Allahu i da se boji svojih grijeha, s druge strane, pa ako mu se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, onda je to iz njegove dobrote, ako ga bude kaznio, onda zbog njegovog grijeha. Ovdje naravno, Imam Barbahari spominje, braćima draga, dva temelja, dva rukna, po pitanju ibadeta gdje čovjek koliko god da uradi dobra treba uvijek da ima na umu da nikada ne zna s čime će biti njegov završetak sodno haditha od Abdullah ibn Sauda radi Allahu ta'ala anhu da ima ljudi neko od vas radi dijelo čitav život koje će ga približiti koje ga vodi u džennet dok se ne približi jedan jednu podlakticu ili jedan pedalj na sam, pred samu smrt pa uradi neko dijelo od stanovnika džahnema pa uđe u džahnem. Tako da čovjek koliko god da radi, nikad nijekom slučaju ne smije da bude opšinjen svojim dijelima, da bude u tom smislu ubijeđen da će ući u džennet, da bude siguran, jer siguran je čovjek tek onda, tek onda kad umre, kad izađe njegova duša, Čak, čak, kažu islamski učenjaci, da čovjek u momentu smrti, kad mu duša izlazi, prilikom izlaska duše, šetan će pokušati da mu u tom smislu da sigurnost od Allahove subhanu wa ta'ala kazne. Da će mu prići, da mu kaže sad si siguran, ako je bio vjernik. Kao što se prenosi od Ahmed ibn Hanbala, koji je prilikom smrtnih muka u nesvijesti znao progovoriti, ne, ne. Pa su ga upitali, kad bi došao svijet, šta kaže, vidio sam šeitana koji mi govori, spasio si se, spasio si se, kao, umro si kao musliman. Pa mi govorio, ne, još nije to tačno. Tek kad čovjek preseli, kad umre, onda može biti siguran, siguran, kod Allaha subhanahu wa ta'ala ono što nađe dok s druge strane koliko god da čovjek uradi braću moja draga loših dijela koliko grijeha da počini nijukom slučaju ne smije izgubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Makoliko, makoliko uradio, makoliko uradio zla i belaja i koliko se ogriješio o sebe, poznati slučaj Hasan al Basrija, kome su ljudi došli i rekli da su čuli Hadžađa ibn Usufa, koji je bio poznat po prolivanju krvi, da bi na seždi znao plakati i moliti Allaha, govoreći Allahu oprosti mi grijehe, jer ljudi govori da mi ti nećeš oprostiti. Pa je Hasan al-Basri rekao, možda, možda mu Allah šta? Subhanu ta'ala i oprosti. Možda mu Allah subhanu ta'ala i oprosti. I to je ono na što pućuje hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada je došao kod onog mladića na samrtnoj postelji pa je mladić plakao pa ga upitao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem zašto plačeš? Kaže inni arđu Allahe wa hafu dhunubi. Nadam se Allahu milosti, a s druge strane bojim se za svoje grijehe. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu sallam, neće se naći ove dvije stvari kod čovjeka u ovom trenutku na samrtnoj postelji, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće dati šta? Ono što želi, a da ga neće sačuvati od onoga čega se šta? Boji. Pazite. Tako da, učenjaci kažu, na ovom svijetu čovjek uvijek treba naravno da živi između straha i nade, da se boji za svoje grijehe, da ih gleda velike, pa makar oni bili mali, dok s druge strane treba da radi što god može više dobrih dijela, s tim naravno da na samoj samrtnoj postelji, kad čovjek osjeti da umire, treba ipak, ipak prevladati kod njega nada Allahu subhanu ta'ala milost, jer ko misli kako Allahu subhanahu wa ta'ala tako će zateći Allah azza wa jal. Sodno hadithi kuci, ena indi husni dhanni abdi bi, ja sam onako kako moj rob o meni misli. Ja sam onako kako moj rob o meni misli, pa čovjek ipak u momentu smrti treba se nadati da će naći kod Allaha subhanahu wa ta'ala dobro, bez obzira šta i koliko uradio od grijeha deveta tačka vol imanu bi anna Allah ta'ala atla nabijehu sallallahu alayhi wasallam ala ma yakunu fi ummatihi la yawm il qiyame moramo vjerovati kao što kaže imam Barbehari da je Allah subhanahu wa ta'ala dao svom poslaniku da vidi neke stvari što će biti u budućnosti do sudnjeg dana sa njegovim ummetom ne znači ovo braću moja draga da je poslanik sallallahu alayhi wasallam znao gajbu ne ne znači da je Allah poslanik sallallahu alejhi znao šta će biti sutra. Jer mnogobrojni ajeti u Kur'anu jasno potvrđuju da Allah poslanik nije znao budućnost, nije znao šta će biti sutra, nije znao šta će biti a, do bu u budućnosti, ali ovdje se podrazumijeva muadžiza ili neke muadžize koje je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala dao poslaniku sallallahu da zna šta će biti od, od njegovog od njegovog ummeta, ummeta. 70. 70. tačka واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان فلما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا Znaj da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao raziće se moj ummet se tefteriq ummeti ala 73 firqa raziće se moj ummet na 73 skupine sve će otići šta? u vatru osim jedna. Pa su pitali koja je ona, kaže ona na, koja bude na onome na čemu smo bili ja i moji ashabi. Obrate pažnju ovaj hadif. Prvo sa stanovišta Seneda, sa stanovišta Seneda ima polemike o njegovoj razdostojnosti, ali hadif je verodostojan sa mnogobrojnim Senedima, jer hadif inače prenosi imam Tirmidi u svome sunenu, također imam Ebu Davud u svome sunenu, bilježi ga imam Ađurri u dijelu Kitabu Šarija i sa mnogobrojnim tim senedima dosježe stepen Hasena. Znači, hadis je, ako Bog da Hasen, vjerodostojan, što znači da se u njega može vjerovati i kod ko, do koga dođe obaveza, obaveza je da se vjeruje i to biva argument u akidi u islamskom vjerovanju jer hadis Hasan je isto kao šta hadis Sahih. U čemu je razlika između Hasana i Sahih hadisa? Kaže pjesnik koji govori o terminologiji hadisa وهو في الحجية كصحيح ودونه إن صير لترجيح Pazite, pravilo je da je hadis hasen na istom stepenu kao i hadis, šta? Sahih. Nema razlike. U argumentovanju. U argumentovanju. Kad pročitate da neki hadis Hasan, da ga neko ocijenio Hasanom, od imama koji su bili na stepenu štihada, kao na primjer da nađeš imam Behaqi ocijenio hadis Hasan, na primjer, on biva argumentom isto kao i hadis Sahih. Nema razlike u argumentovanju. Biva obaveza vjerniku da, šta? Vjeri u njega ako se radi o akidiju s druge strane, da radi po njemu. Ako se radi o naredbi ili da se kloni onoga što je došlo od zabrinutom hadisu. Ali ako dođe do kontradiktornosti po određenom pitanju između hadisa sahiha i hadisa hasena, tu dolazi do izražaja razlika. I ste razumijeli? Gdje se tada daje prednost sahih hadisu u odnosu na hasen. Po pitanju drđiha. Po pitanju davanja prednosti zbog kontradiktornosti, dvije kontradiktornosti koje se ne mogu, ne mogu spojiti. Zanimljivo je napomenuti da je u ovom hadisu Allahu poslanik s.a.v. rekao se tefteriku ummeti. Moj ummet će se moj ummet će se razići. Što znači da sve te skupine učestvuju u pripadnosti ummetu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Da nisu izašli iz Islama, da nisu nevjernici, obratite pažnju, nego da su u okrilju Islama, da su muslimani ali da će se pojaviti među umetom što novotarija, što različitih svatanja po pitanju vjere i tako dalje i da će doći do razilaženja, ali sve one učestvuju u imanu, odnosno učestvuju u islamu. Svi su od umete Muhammeda s.a.v. Međutim, zbog tog razilaženja i razdora, pazite, po pitanju vjerovanja, otići u vatru, osim jedne a to je ona koja bude na onome na čemu bio Allah poslanik sallallahu alejhi i njegovi ashabi pa kaže imam Berbehari ovako je vera bila do hilafeta Omera ibn Khattaba radi Allahu ta'ala anhu i tako je bilo u vremenu Osmana dok nije ubijen dok nije ubijen a inače inače vrijeme pravog islama bez podvajanja i bez razilaženja je do koje godine? Imam Rebhari kaže da ubijstvo Osmana, ali prije toga. Kada je počela fitna? Koje godine? Prva fitna. Prvi razdor. Prve smutnje, prvi razdori. Koje godine? 30. godine po Hidži. Jer Osman radi Allah je koje godine ubijen? Ha? Tuco. Koja godina, godina pomirenja? Osman je ubijen 35. godine, tako, a 40. godine, nakon toga, nakon hilafeta Ali radi Allahu ta'ala anhum, je bilo pomirenje, bilo pomirenje, gdje Hasan radi Allahu ta'ala anhum, preuzeo hilafet još šest mjeseci i onda u potpunjenje hilafet, koliko? Nakon poslanika, koliko Koliko godina? To je bilo 40 godine po hijri. Koliko je poslanik sallallahu nakon hijre? 10 godina života i vamo hilafeta 30 godina. Pazite, ovo je jedan od moja, jedna od muadžiza Allahu poslanika sallallahu Jer je poslanik sallallahu rekao da će biti hilafet na menhađu, na putu nubuvete, na putu poslanstva, koliko godina? 30 godina. Hajde Hadis poslanika sallallahu I kada je Alija radijallahu talanhu bio ubijen, bilo je 39 i po godina. I dolazi njegov sin Hasan u tom periodu e, primirja, šest mjeseci, i tačno je upotpunjeno 30 godina. To je jedno od džiza, Allahu poslanika iz Gleselem, odakle da poslanik iz Gleselem zna, pazi se da će hilafet na menedžu poslanika biti 30, 30 godina. Pa kaže Imam Brebehari, i ovako do ubijstva Uthmana radijallahu ta'lanhu nakon čega dolazi ođel ihtilafu wal bid'u wa sara nasu firaka došlo je do razdora do rasipljenja do novotarija i ljudi su postali onda skupine skupine فمن الناس من ثبت من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماع kaže ناكن toga pojavile su se novotarije pojavile su se razne frke, skupine u tom u toj fitni, u toj smutnji u tom razilaženju bilo je ljudi koji su ostali na istini u tom prvom naletu. Ostao je na istini, radio je po istini i pozivao je ka njoj. I ovako je stvar bila do četvrte generacije, do hilafeta, osobe tete on nije htio da spomene na koga misli. Pa se vrijeme promijenilo, ljudi se promijenili, raširile se novotarije, pojavile se daje, misionari koji pozivaju šta? Na put, na put, koji nije put istine i nije put na kojem je bio poslanik sallallahu alejhi nije put na kojem su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة pojavila se iskušenja, pojavila se belaj u svemu. Pojavila se belaj iskušenja u stvarima o kojim nije pričao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Niti bilo ko od ashaba. počeli su pozivati u razdor. Jer osobina, osobina, braćo moja draga, znači, ljudi koji pozivaju na hajr, jeste da pozivaju u skupljanje, u kupljanje, a ne koji se poziva u razdor, وقد نهى الله عز وجل عن الفرقه jer je Allah, Allah subhanahu wa ta'ala zabranio razdor pa nakon tih razdora nakon tih razdora nije stvar samo zastala na tome da dođe samo do podjela nego sada kad se pojave tabori وَكَفَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضُ počeli su da tekfiri jedni drugi ovi su vjernici šta? ovi su nevjernici počela je klasifikacija između tabora, između džemata između skupina jer nikada nikada novotarija ne zastaje Nikada razdor neće stati na jednoj stvari. On ide, ide. Dok ne dođe do jednog vrhunca, poput ovog vrhunca tekfira, skupina međusobnih. وَكُلُّنُ دَعَ إِلَى رَئِهِ وَإِلَى تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَ Svaki od tih sada pojedinaca ili od tih skupina su pozivali sebi. I pozivao u tekfir u proglašavanje one druge skupine. فَضَلَّ الْجُهَالُ وَالرُّعَاءُ عَنْ لَا عِلْمَ لَهُ Tako da je to odvelo neznalice ljude, beduine, koji nemaju znanja, koji nisu pismeni, koji nisu obrazovani. Jer najveći problem, braćo jeste neznanje ljudi koji se odazovu svakom kogodnu šta kaže, on povjeruje to. On privati to. Jer jedno je pravilo. Svako ko poziva naće sljedbenike. Nema niko ko će u nešto pozivati, a da neće naći neko ko će mu se odazvati. Zamislite, neko poziva obožavanje krave. I nađe takva ideja, takva, takvo vjerovanje, nađe sljedbenike. I problem nastaje kod ljudi koji nemaju znanje. Kod neobrazovanih ljudi, nepismenih ljudi. Njih je najlakše, šta? Okrenuti. Masa je zafrkana, masa je pogana, masa nevalja. Jer masa ne razmišlja svojom glavom. Pazite. E, zbog tog neznanja u atmanu nasu fi šeji'in min emri dunja wa havafuhum jakaba dunja fe etba'umun halku ala havfi fi dinihim wa ragbati fi dunjahum fa salete sunnetu wa ahlu sunne mektumin. Onda, zbog još nekih dunjalučkih iz nekih dunjalučkih razloga jer misli na hilafet određeni halifa koji su prisilom utiravali ljude da vjeruju u određene stvari. Pa, i razumijete? Kao na primjer u vremenu Muna, u vremenu Haruna Rešida, za vrijeme hilafeta Abasija, pozivali su, pozivali su Moatezile, oni su bili glavni, oni su bili islamska zajednica u tom trenutku. I onda pod prisilom uz vojsku, uz policiju, Razumite li? Narod su utjerivali da se priča po džamijama, po međidima, ono vjerovanje, ona akida koju su oni zastupali. Pa on kaže, postali su sljedbenici sunneta, šta? Manjina. Postali su skriveni isto tako. Nisu smjeli da se pojave. Braćo, bilo je takvih teških trenutaka u islamskoj državi da su učenjaci sunnete koji su pozivali sunnete Allahu poslanika za Allah, bili protjerivani, bili čak ubijani, bili zatvarani, nisu smjeli da pričaju o ovim stvarima. Jer njovi neistomišljenici, ljudi koji pozivaju zabludu, oni su zaposjeli vlast, oni su zaposjeli države, državne institucije. I to je nešto što se dešavalo i znalo se dešavati često u historiji islama. Tako da je, su sledbenici sunneta, kaže, postali skriveni. U Allahe bid'atu u fešet. Pojavila se novotarija i raširila se novotarija. Wa kaffaru min haythu wa kaffaru min haythu la ya'lamuna min wujuhin shatta. Pa su onda počeli sa raznih strana da ulaze u područje tekfira. Proglašavanje ljudi nevjernicima wa wadaw al-qiyas wa hamalu قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهي على أنقولهم وآرائهم onda su počeli da rade po svom mišljenju, po analogiji, kijasu. jer ostavili su sunnet Allahov poslanika sallallahu i onda su počeli da pričaju o Allahovim svojstvima, o njegovim imenima, da razmišljaju svojim mozgovima. Naravno, sve to bilo i dosta toga pod utjecajem grčke filozofije koja se počela prevoditi i pisati i štampati do te mjeri da je Harun Rashid plaćao, plaćao koliko je teška knjiga prevedena sa grčkog jezika na arapski jezik plaćao je toliko zlatom. Fama wafaqa uqulahum qabiluhu wa ma khalafa uqulahum radduhu. Ono što se podudirilo sa njihovim mozgovima prihvatala bi, a ono što bi se suprotstavilo njihovim raz, njihovom razumu, njihovom mozgu, to bi odbili. فصار الإسلام غريبا وسنة غريبة وهل سنة غرباء في وجوه ديارهم tako da je islam postao garib usamljen postali su sljedbenici sunneta isto tako šta odnosno sunnet je postao usamljen i sljedbenici sunneta u svojim vlastitim kućama u svojoj vlastitoj islamskoj državi postali su usamljenici 71. tačka وعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة Znaj da je brak muta, brak muta, zabranjen do sudnjega dana. Ovo je odgovor, kao što znate, šijama. Šijama koji inače dozvoljavaju brak, brak na određeno vrijeme. A to je brak koji prilikom sklapanja, prilikom bražnog ugovora između dvije strane, bude dogovor na određeno vrijeme. Da čovjek hoće ženu na dan, na dva dana, na mjesec dana, šest mjeseci i tako dalje. Jest uz prethodni, šta? Znači prethodni prijetodno dogovoren rok. Zbog ovog vremena, zbog ovog vremena, to se zove muta. Na određeno vrijeme, koji šart ako se nađe, taj brak je neispravan. To je bilo dozvoljeno jedno vrijeme Islama, do koje godine, do koje događaja, do bitke na Hajberu. Do bitke na Hajberu, kada je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio da muslimani jedu meso domaćeg magarca i šta još? I mutea brak. Ali dozvoljeno jesti meso divljeg magarca. Sve je divlji magarac? Ne znam šta je divlji magarac? Ha? Zebra je divlji magarac. Dozvoljeno jesti zebrino meso divljeg magarca. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zabranio da se jede Šta? meso domaćeg magarca. I tada je zabranjeno, znači brak, na određeno vrijeme. Ne spada, ne spada brak u brak na određeno vrijeme u to, da, na primjer, čovjek prilikom sklapanja braka ima namjeru da razvede ženu nakon određenog vremena. Obratite pažnju. To se zove mesela, brak sa nijetom razvoda braka. Tu postoji razilaženje među islamskim učenjacima, od ehli sunneta, između četvorice učenjaka, između Abu, Ebu Hanife, Malika, Šafi, Ahmeda. Da li je takav brak dozvoljen, da li nije dozvoljen, da li je ispravan i tako dalje. Jeste razumijeli? Ono što je ispravno mišljenje, da je takav brak sa stanovišća rijeta ispravan, jer su potpunjeni ruknovi. Jeste razumijeli? Upotpunjeni su, upotpunjeni su ruknovi, upotpunjeni su šartovi braka ali ostaje pitanje grijeha između čovjeka koji učini prema ženi zulu koju eventualno počini i tako dalje jel satate li jer šerijat šerijat je došao sa vanjskim uslovima vidljivim koji čovjek može da opipa da vidi da dogovori a ti ne znaš što je u čovjekovom srcu zatim ovaj dio učenjaka koji dozvoljava to kaže koliko puta se desi razvod braka čovjek imao namjeru da živi sa, sa ženom do kraja života ali se desi razvod braka kao što se znalo desit kod ljudi koji su imali namjeru da razvijede ženu da nakon jeste nekog perioda zavoli ženu i ostane sa njom da živi kao što je svaki brak nešto što je nepoznanica, ne zna čovjek šta će doživjeti u braku sa ženom kao što žena ne zna šta će doživjeti sa mužem. Međutim, s te strane kažemo, ne može se upitno reći da je takav brak batil, da je neispravan. Mada, mada, čovjek treba da se boji Allah subhanahu wa ta'ala ono što ne želi da se desi šta njegovoj sestri, njegovoj majici, njegovoj čerki, tako isto ne treba da želi da se desi nekome drugome, kao što s druge strane ostaje hak, ostaje pitanje zuluma ako učini čovjek ženi i tako dalje, što ostaje da se poravna, ako ne poravna se na dunjalnuku, onda na ahiretu, ali želim u ovom kontekstu reći da se to ne podrazumijeva pod brakom, šta? Mutom, na određeno vrijeme, na određeno vrijeme, jer brak koji ispuni dva rukna kod ehli sunnete vol džema'a, koja su dva rukna? Prvi rukn je postojanje dva bračna supružnika, muž i žena, bez šerijatskih zaprika, da nisu u krvnom srodstvu, s druge strane da je žena slobodna, da nije udata. To je prvi rukn braka, temelj. Drugi rukn braka je privatanje, ponuda i prihvatanje iđav i kabul. Da ponuda braka dođe od strane staratelja od strane staratelja a prihvatanje braka dolazi od koga? od strane muža od strane muža nemojte da miješate ovu meselu jer onaj mnogi je miješaju mnogi je miješaju ponuda dolazi braka priliku sklapanja braka od strane staratelja a muž prihvata zatim ako se ispuni uslovi braka prvi uslov braka jeste da postoji obostrano zadovoljstvo. Obostrano zadovoljstvo. Da ne bude, znači šta? Iz prisile. Iz prisile, ukoliko bi žena bila udata, iz prisile, da neko prisili, da je uda bez njenog znanja, bez njene želje, bez njenog zadovoljstva, taj brak nije validan, osim ko ima pravo da je uda njen babo samo babo u islamu svim šarijata ukoliko bi sklopio brak za svoju čerku bez njeni dozvoli taj brak je šta sa svojim šarijata validan a ako bi ona nakon toga ako bi ona nakon toga izrazila nezadovoljstvo pa kaže da ne želi taj brak da ne želi da živi sa mužem nikako tada ima pravo da digne parnicu kad i sudi i da raskine šta? Da raskine taj brak kao što je šart braka da se odredi mora se znati tačno o mužu i ženi po imenu i po prezimenu znači jer ne može biti neka neodređena žena prilikom sklapanja braka mora se znati pogotovo ako čovjek staratelj ima dvije tri čjerke da ne bude da ne kaže dajem ti svoju čerku za ženu on ima tri čerke razumijete, nego mora reći tu i tu tu i tu, po imenu i po prezmenu a ne treba odrediti ako ima samo jednu čerku ona ne treba da kaže ime, se razumijeli jer to je uslov, brak mora biti ugovor zasnovan na poznanici jer svi, inače, ugovori koji zasnovani na nepoznanici su šta? Ne, neispravni, jer je Allah poslanih sallam zabranio obmanu obmanu a to vodi, a to vodi ka obmani, ka obmani. Da ne budeš ti ožent od 20 godina, ono, da od punac od 33. A. Kao što je treći uslov, braka, dva svjedoka, pravedna svjedoka i četvrti uslov je, šta? Staratelj, staratelj, kod koga su staratelji vjernici, vjernici, tada je uslov staratelj, a ako nisu vjernici, onda skida se starateljstvo sa njih i prenosi se na kadiju, sudiju u islamskoj državi. Jer Allah subhanahu ta'ala ne, da ne da nevjernicima starateljstvo nad vjernicima, odnosno vjernicama. Tako da kažemo, ovo je brak, ovo je brak kod ehli sunnata vol džema u islamu, ukoliko bi neko dogovorio ovakav brak još uz određeno vrijeme onda je to muta koju je Allah i njegov koji su Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem do sudnjega dana zabranili 72. tačka walef li bani hashim fadlahum li qarabatihim min rasulillah sallallahu alejhi ve sellem walef fadla quraish wal arabi wa jami' al afkhaz fa'alif qadrahum wa huquqahum fil islam wa mawla al qawm minhum kaže znaj da potomci Hašimovi imaju svoju vrijednost, imaju svoju odabranost zbog toga što su u rodbini sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem trebaš znati isto tako cijeniti, poštovati potomke Kurejša i sve Arape Arape zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio od Arapa Ovdje se naravno misli misli na vjernike, na vjernike. Jer jedan Abu Lahab koji je bio od potomaka Benu Hašima, a? ništa mu to ne znači, nego se podrazumijeva dobrota, poštovanje, do, e, poštovanje prema vjernicima od Benu Hašima. fadl fadla nansar, ovo sijete Rasulillahi sallallahu alaihi sallam fihi, wa ala rasul, fala subbuhum, وعرف فضلهم وجيرانهم من أهل fadlahum. فعرف فضلهم إذ نعي دبرتو إبريدنست أنصاريا يوبرك الله بصنيكا صلى الله عليه prema njima i prema poslanikovoj porodici. Zato nemoj i psovati i znaj njihovu vrijednost i znaj vrijednost komšija poslanika sa osobim koji su živjeli u komšiluku njegovu u Medini i da znaš njihovu, njihovu dobrotu. Znate, braćo moja draga, da je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao muhađire u odnosu na ensarije. Odabrao je prve prvake u islamu. Spominjali smo ko su prvaci. Ali se, do koje godine? Dogovore na Hodejbi. to su prvaci. Pa se sve da u Valuna mil muhađirin u ansar. Prvi odabrani ashabi koji su spomenuti u ovom kuranskom ajetu sa kojima Allah zadovoljan su oni koji su bili do primili islam do ugovora ugovora na Hudejbiji na Hudejbiji kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem innakum satajiduna athara fasbiru hatta talqawni fi haud obraća se Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima vi ćete naći ljude koji će davati drugima prednost nad vama zato se strpite dok mene susretite na haudu Kažu komentatori ovog kuranskog ajeta, naćete nakon moje smrti ljude od halifa, od emira, namjesnika u islamskoj državi koji ste vi napravili, koji ste vi utemeljili, za koju ste vi prolivali krv, šta? Da će se u toj državi davati prednost nekome ko nije od ashaba. Razumijete? Ko će imati veće povlastice, bit će više poštovan, To je nepravda. Nepravedno prema njima, ali kaže Allahu poslanik, strpite se. Strpite se kad vidite takve stvari, ljude koji će druge cijeniti više od vas, će će drugi više biti uvažavani dok me ne budete susreli na haudu. Dok me ne budete susreli na haudu. Allahu poslanik sallallahu je spomenuo, pisao Ansarije svoje ashabe da su šta? kao odjeća koja liježi odna kao potkošulja ili tome slično, koja liježi na tijelo. Jer ona je ta koja grije tijelo. A da su ostali ljudi mimo ansarija, ogrtači i gornji dio tijela, i gornji dio odjeći. Svatate li? Oni su najbliži Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Tako da je mnogo došlo, mnogo došlo haditha Allahom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji govori o vrijednosti ashaba, zato Zato psovati ashabe je zabranjeno. Ko bude, ko bude opsovao, uvrijedio ashaba, ashaba, postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Da li taj čovjek izlazi iz vjere ili ne. Allah najbolje zna, Allah najbolje zna, ali to ne izvodi čovjeka iz vjere. Osim, osim, ako bi bilo nešto što je vezano za psovanje vjeri ili napad na nešto što je vezano za samu vjeru. Kao da neko, na primjer, ne uzbilila, opsoji Ajšu, radi Allahu Teala, taj to psovanje, vrijeđanje, sada to, ne bi čovjeka izvadilo iz vjeri ali da je potvori zablud, to je onda kufra Allahu azze wa Dok imate učenjaka koji kažu općenito, općenito, bez razlike, psovanje, vrijeđanje, ashaba, na čijem, čijem znači adaletu, na čijoj pravednosti, na čijoj dobroti, je iđma i čiju dobrotu je potvrdio Allah subhanahu wa ta'ala općenito, izvodi čovjeka iz vjere a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje, najbolje zna. Zna.